erishdiq ne'matga muhojirliqqa tayyorliq ribot ham mujohidliqqa yayridi yuraklar bu xo'shalliqda boqqanda har qitim tavhid bayroqqa erishdiq ne'matga muhojirliqqa tayyorliq ribot ham mujohidliqqa yayridi mushallaqda baqqanda har qitim tavhid bayroqqa Alloh o'z fazlidan berdi bizlarga hidoyat ibodat go'zal turmushni fitnidin sherikdin qutquzib chiqib libot ham jihatda sabit turishni Alloh o'z fazlidan berdi bizlarga hidoyat ibodat go'zal turmushni fitnidin sherik qo'zib çıkıp ribat ham jihodda sabit turishni cheksiz hamdilar bo'lsin allohga qon bilan aytimiz tasbih hamdini o'ltirish o'ltirilish yashash yo'limiz Muşundak tazlayımız şiiri kufrini Çeksiz hemdiler bulsun Allah'a Qan bilan eklimiz tasbih hamdilik O'ltirish, o'ltirilish, yashash yo'limiz Mushundaq tazlaymiz shirik hikmatga erishgan muhojirlar ham qalbiga pukkan yuksak g'oyini ig'zida tomcha suv to'shog'an qushdak vujudini otar din g'abarini ne'matga erishgan muhojirlar ham qalbiga pukkan yuksak g'oyini Eg'zida tamchi suv to'shug'in qushdak Vujudini otardin g'abarini Mangimiz bo'shashmay Rasul izidin Jihad karviniga mahkam yepishib Adalat xilofat jannat yo'lida Murtad kafirga Karşı itişip Mağibimiz boşaşmay Rasul izledin cihad karviniga mehkem yepişip Adalet hilafet cennet yolida Murtet kafirga karşı itişip Allah'ın hakkini tevhid hakkini şengen mümin biz muhacirler biz Allohning mulkida butun olamda tavhidni tiklashdir bizning g'oyimiz. Allohning haqqini tavhid haqqini tushungan mu'min biz muhojirlar biz. Allohning mulkida butun olamda tavhidni tiklashdir bizni g'oyimiz Allohning mulkida butun olamda tavhidni tur bizni g'oyimiz